tractatus nonus item alius de collectis misericordia delectissimi et justitia dei formam retributionem suarum a mundi constitutione dispositam per doctrinam Domini nostri Iesu Christi benignissima nobis expositione reseravit. Ut acceptis rerum significationibus, quae in futura credimus, iam quasi gesta nossemus. Sciebat enim redemptor noster atque salvator, quantos fallacia diaboli per totum mundum sparsisset errores, et quam multis superstitionibus maximam sibi partem humani generis subdidisset, sed ne ultra per ignorantiam veritatis, creatura ad imaginem Dei condita in precipitia perpetue mortis ageretur, evangelicis paginis judicii sui inseruit qualitatem, que omnem hominem a calidissimi hostis revocaret insidiis, cum iam nulli esset incognitum, quae bonis speranda premia, quae malis essent timenda supplicia. In centor namque ille auctorque peccati, primum superbus ut cadavet, deinde invidus ut noceret, quia in veritate non stetit totam vim suam in mendatio collocavit. Omnia quae deceptionum genera, de hoc vein in altissimo artis suae fonte produxit, ut ab illo bono, quod ipse propria elatione perditerat, spem humane devotionis excluderet eosque in consortium damnatione sue traeret ad quorum ipse reconciliationem pertinere non posset quid quid igitur hominum qui bus libet impietatibus deum lesit huius fraude traductum huius est nequitia depravatum pravatum facile enim in omnia flagitia impulit, quos in religione decepit. Sciens autem Deum non solum verbis, et etiam factis negari, multis, quibus auferre non potuit fidem, sustulit caritatem et agro cordis ipsorum avaritiae radicibus occupato spoliavit fructu operum quos non privavit confessione labiorum propter has ergo delectissimi versutias hostis antiqui Shire nos voluit in benignitas Christi. Quid in die retributionis de universitate esset hominum de Ut dum in hoc tempore de remediorum medicina prebetur, dum elisis reparatio non negatur, et qui diu fuerunt steriles possunt tandem esse fecundi preveniatur disposita censura justitiae et numquam accordis oculis divine discretionis imago discedat veniat enim in majestatis suae gloria dominus sicut ipse predixit ad cum eo radians in splendoribus suis innumerabilis angelicarum multituro legionum congregabuntur ante tronum potentiae eius omnium gentium populi et quidquid quid hominum universis saeculis toto terrarum orbe progenitum est in conspectu judicantis ad stabit se parabuntur ab injustis justi a nocentibus innocentes et cum preparatum sibi regnum recensitis misericordiae operibus filii pietatis acceperint ex probabitur duritia sterilitatis injustis et nihil habentes sinistri comune cum dextris in ignem a diaboli et angelorum eius tormenta dispositum omnipotentis iudices damnatione mitentur cum illo habituri pene communionem cuius elegerunt facere voluntatem quis igitur istam sortem aeternorum cruciatum non pavescat quis mala numquam finienda non timeat sed cum ideo denunciata sed severitas ut misericordia quereretur in diebus presentibus cum misericordiae est largitate vivendum un homini post periculosam negligentiam ad pietatis opera revertenti possibile sit ab hoc sententia liberari hoc enim agit potentia iudicis hoc gratia salvatoris ut relinquat impius via suas et ab iniquitatis suae consuetudine peccator abscedat miseriantur pauperum qui sibi parcere volunt Christum facile sint in alimenta miserorum qui cupiunt ad societatem pertinere felicium non sit vilis homini homo nec in quoquam de speciator illa natura quam rerum conditor suam fecit cui enim laborantium licet negare quod Christus sibi profitetur impendi iuvatur conservus et gratiam refer dominus cibus aegeni regni celestis est pretium et largitor temporalium heres efficitur aeternorum unde autem exigua ista impendia tanta estimari taxationem meruerunt nisi quia pondera operum caritatis lance pensantur et cum amatur ab homine quod deus diligit merito in eos ascenditur regnum in cuius transitur affectum ad horum ergo operum dilectissimi Piam curam dies nos apostolice institutionis invitat, in quo sanctarum collationum prima collectio est providenter a patribus et utiliter ordinata. Ut, quia in hoc tempore gentilis quondam populus superstitiosius demonibus serviebat, contra profanas hostias impiorum sacratissima nostrarum elimosinarum celebraretur oblatio quod quia incrementis ecclesiae fructuosissimum fuit placuit esse perpetuum unde hortamur sanctitatem vestram per ecclesias regionum vestrarum, quarta feria de facultatibus vestris quantum suadet possibilitas et voluntas ad expensas misericordiae conferatis ut possitis illam beatitudinem promereri in qua sine fine gaudebit qui intelligit super aegenum et pauperem. Ad quem intelligendum dilectissimi solicita benignitate vigilandum est ut quem modestia tegit et vericundia prepidit in venire possimus. Sunt enim qui palam poscere ea, quibus indigent erobescunt. Et malunt miseria tacite aegestatis affligi, quam publica petitione confundi. Intelligendi ergo isti sunt, et ab occulta necessitate relevandi ut hoc ipso amplius gaudeant cum et paupertati eorum consultum fuerit et pudori recte autem in aegeno et paupere ipsius iesu christi domini nostri persona sentitur qui commesse dives sigut aed beatus